anu Iman jeung amalsholehogen sook saling wasihatan ku hakna dibarenngan kukasobaran mudah-mudahanjolongan eh, gara-gara sobar lain ditampiling guru ccing ditajjungkur Morongkoti kebu guru Murung ngaran-garan sobar ku bisa berttahan ke negara Pasalan harus Shakira namatanggagara diri dit tunakan negara jengkabangsa Tuhan Numatatak ulah waka suukasri Muncanyaho jatidir sedan kendidina zaman kiwari urang teh lobatte nempok keluar padahal cirkolot pahela ulah nuduh kan jauh ulah nyawang kan Anggang nu caketgara- ke tanu deketgera desan mua jauhtina wujud mual Anggang tina awak ayat naonjeng aya sahdina wujud urang gera perrat gera pangihan cilik nasa tangtung di sahabat wujud urang oke kahengan Pangeran wongku ih atukan tentu Man Arrah penafsahud singsa urang zamanu genyahoka dirinyaka Gu dimana manusia genyahoka Gutina bakalgarasa bodoh hiruknaoh makanya jadi hatihati lain bodoh tuh bisa mas <laughs> nulis tapi teumaku teuma tejumago tebogarasaingya Kidul tebo ingpang gaga Salilahna Sumerah pasrah aya Somong jeung berdego <laughs> gitu ta oh, <coughs> jadi sinak nama di daungi uh sabada nonton wayang tanya supek Gramani diangir lain ma pantas gitu Oh kan pernah mak kelak karena dosa-dosa anuges kealaman pe gerak pindahtinalaku lampa salah kado bener gerak niatan sabab innamalamalubi bin niat saja rupa amal-amalan teh umaahan niat ha ah. gitu tanya sayawa u temmpukjukung selibela itu adikku nais ke makhluk yang eh? deknya merahuh ya ya ayat tamu bangsana on itu ayaan bang gitu pulang me sembah kaptur kau hunyu panjenengan Kangjeng Rama dirima yangukuntik nutur-tur lembut ngaprak kemana-manabubudakng Bapak pilih Bapak kasihgungbu pilih Kagores satte di Billy kabetrik hati guru jadi anak kusimukuri eh. Muga panjenengan ulah kira nga Puten keputra Margi Abdinguing keterangan Gusti mulaikah Hampura Kasimkuring tanpa simkuring mudahhampura Tinu henti Bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Semoga Bapak memaklumin memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh. Jadi segala rupa persoalan hidup di dunianya jangan. Upama jemat tanpa menanghampuratirung najeng tiba panah gitu saja sa Dinabadikiriman manusia hidup dalam dunianya cu batuh gua teh depgan itu